Ինչքան հեռանում ես բարձրաբերձ սարից, այնքան ավելի հստակ է ուրվագծվում նրա վեհությունը։ Այդ մասին դեռ տասնամյակներ առաջ ինձ ասել էր հանրահայտ գեղանկարիչ Ռուբեն Գաբրելյանը։ Լուսահոգի անմոռաց բարեկամիս այդ դիտարկումը անշուշտ վերաբերում է ոչ միայն բնության երևույթներին, այն մեծապես հատկանշական է նաև ժողովրդի ազգի հասարակության կյանքում վճռորոշ բեկումնային դերակատարություն ունեցած պատմական իրադարձություններին։ Ժամանակի հերավորությունը երբեք իզորու չէ մարդկային հիշողության մեջ խոնացնելու դրանց դիմագիծը։ Ընթակարակը նույն այդ հարապփող ժամանակի հոլովույթին համընթաց ավելի ու ավելի է ընդգծվում պատմական անցյալում կատարվածի տեղի ունեցածի վճռորոշ կարևոր նշանակությունը տվյալ հանրության կյանքում։ Հայ ժողովրդի նորագույն պատմության այդ նշանակալի իրողություններից է Ղարաբաղյան շարժումը։ Այն հիրավի դարձավ Արցախայության եւ նրա միջոցով համայն հայության բազմադարյա ազգային ազգագրական պայքարի զորավոր խթանը։ Հաստատուն ելակետ հանդիսանալով հայոց ազգային վերազարթունքի, ազգային պետականության վերածնդի գաղափարի իրագործման համար։ Ղարաբաղյան շարժումը հունական առասպելաբանությունից քաչայտնի անթեի այն կրակներ, որ դարեր ի վեր մշտաբոր բոկ մնաց հայ ժողովրդի հոգում ու սրտում, խորտանշելով վաղեմի անկախ ինքնիշխան պետականության վերականգնման ու վերակերպման մեր նվիրական իղզն ու երազանքը։ Ղարաբայան շարժումը համազգային խնդիրների շուրջ աշխարհասփյուր հայ ժողովրդի վերամիավորման ու համախմբման հզոր կոչնակ էր, որի ողանջները սփռվեցին նաև մայր հայրենիքում, Հայաստանում, հայոց սփյուռքի բոլոր գաղթօջախներում։ Ղարաբայան շարժումը ըստ էության համախոհ գաղափարակիրների համաձուլվածք էր, անկախ քաղաքական ու այլ կողմնորոշումներից, կեցության վայրից։ Ղարաբաղյան շարժումը հայոց համազգային ոգու պորտկումն էր, միաստական կամքի միաձուլում, համաժողովրդական ընդվզման, հայոց պատմական բնորանի ապագան կերտելու հավաքական վճռականություն։ Անկախ նրանից, թե Արցախահայության առաջին զանգվածային հանրահավաքները հատկապես որտեղ կայացան՝ Հադրութում, Մարտունիում, Ասկերանում թե Ստեփանակերտում, Ղարաբաղյան շարժման կիզակետը հանդիսացավ լղիմ ժողովրդական падգամավորների 20-րդ գումարման մարզային խորհրդի փետրվարի 20-ի արտահերտ նստաշրջանը։ Այն ընդունեց պատմական որոշում մարզն Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմ տեղափոխելու հարցում ադրբեջանական ԽՍՀ եւ հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդների արչեւ միջնորդություն ներկայացնելու մասին։ Մարսխորհրդի նստաշրջանի որոշումը, ինչպես հայտնի է, ընդունվեց Մոսկվայի եւ Բաքվի պաշտոնական իշխանությունների հետ դիմակայության պայմաններում, երբ ամենայն գնով խտրություն չդնելով միջոցների միջև փորձ էր արվում նստաշրջանը տապալելու համար։ Միանգամայն տրամաբանական է, որ հետագայում հիմք ընդունելու հատկապես այդ ելակետային պատմական իրադարձությունը հենց փետրվարի 20-ն էլ օրեսդրորեն ամրագրվեց որպես Արցախի վերածննդի օր, որն ահա տասնամյակների վեր նշվում է որպես համապետական, նաև համազգային տոն։ Դարեր ի վեր Արցախը կարողացել է պահպանել իր ինքնուրույնությունը, եւ միայն 20-րդ դարաշրջանի աշխարհակահական վերադասավորումների պատճառով է, որ հայտնվել է օտարների հյուսած Սարդոստանում։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի տխրահրճակ, ընդ որում որևէ իրավական հիմք չունեցող ուստի եւ ապօրինի որոշմանը, որի պատադրանքով Լեռնային Ղարաբաղն ակամա հայտնվել եւ 7 տասնամյակ շարունակ մնացել է ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում։ Այդ ժամանակահատվածում Արցախայցյան հանդեպ խորթային Ադրբեջանի հետևողականորեն ձեռնարկած բռնությունները միտված էին մեն մի նպատակի քողարկված կամ բացահայտ ձևերով հասնել երկրամասի հայաթափմանը։ Ոստի Ղարաբաղյան շարժումն անխուսափելի էր։ Արտակին բարենպաստ պայմանների դեպքում այն գուցեև նույնպիսի հաջողությամբ կարող էր Պորտուգալ անցյալ դարի 30-ական 40-ական թվականներին, 60-ական թվականների կեսերին, երբ հանդգնվեց մարզի մտավորականության հայտնի 13-ի նամակը։ Բայց այդ տարիներին անհնար էր համաժողովրդական կամքը դուրս բերել հրաապարակ եւ ակնկալել կենտրոնական իշխանությունների հանդուրժողականությունը։ Եվ միայն Գորբաչովի հրճակած վերակառուցման քաղաքականության համատեքստում էր, որ արցախցիները 1988 թվականին դարձյալ բարձրացրին լղիմը Հայաստանի հետ վերամիավորելու հարցը։ Ընդ որում այն բարձրացվել էր զուտ ժողովրդավարական ճանապարհով, խաղաղ հանրահավաքների, երթերի, հանրագրերի, մամուլի հրապարակումների միջոցով։ Իսկ Ադրբեջանի կազմից Լեռնային Ղարաբաղի դուրս գալու մասին բուն որոշումը ընդունվել էր բացարձակապես իրավական ճանապարհով ԽՍՀՄ եւ միջազգային համընդհանուր նորմերի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է այն իրողությանը, որ հետագայում որոշակի սրբագրումներ կատարվեցին Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման խնդրի իրացման ռազմավարության մեջ եւ որթեգրվեց անկախ պետականության ստեղծման ուղեգիծը, ապա դա կատարվել է քաղաքական հանգամանքների պարտադրանքով։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 Խաղաղ հանրահավաքներին հակադարձվեց Միջնադարյան մոլեռանդությամբ իրականացված ոչրագործությունների շարքը Սումգայիթում, Բաքվում, Ադրբեջանի այլ հայաշատ բնակավայրերում։ Շարժման առաջին տարիներին զախողվեցին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ անցկացնելու Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով կազմակերպված գործողությունները։ Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքահայության նյութական ու բարոյական աճակցությամբ մեղմացվեց առաջացած մարդասիրական ճգնաժամը։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 այն հասունացել եւ աստիճանաբար վերակազմավորվել է որպես ինքնիշխան պետություն, ինչը թույլ է տվել ամենադժվարին պայմաններում կառավարման արդյունավետ ու ճկուն համակարգի միջոցով ժողովրդի համար կենսական ու սկզբունքային հիմնախնդիրների լուծումներ գտնել։ Այդ շնորհիվ հաջողվել է անհամեմատ կարճ ժամանակահատվածում եւ նվազագույն ցնցումներով Ընդ որում, հենելով բացառապես ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտման վրա ձևավորել իշխանության լիարժեք ինստիտուտներ եւ մշտապես կատարելագործել դրանք։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 Հանրային եւ պետական կառավարման մարմինների գործունեության բնականոն զարգացումները, իրավակահական հանգամանքների կայուն դինամիկան արդեն 1994 թվականին հանգեցրին իշխանության թևերի տարանջատմանը, ինչը վերջնականորեն ամրագրվեց 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունված համանadrությամբ։ Հատկանշական է, որ այսօր ուղիղ 29 տարի անց նույն օրը Արցախում անցկացվում է նոր համանadrության հանրակրվե Եվ քանզի Արցախը երբեք օտարի լուծ չի հանդուրժել, ու նրա գոյատեման եւ հարատեման գաղտնիքը ազատության ու հայեցի մնալու մեջ է, ուստի համոզված եմ, որ նոր հանրակրվեն եւս մեկ անգամ կվերահաստատի ազատ ու անկախ ինքնուրույն ապրելու մեր ժողովրդի վճռականությունը։